anik trundai egunana egunon panxika. Beraz, zurekin, osagarri mentala zariko gira egun, Departamentuko Kontseilari Oroko Gazira, eh, Euskal Mendia ere muan, baina nere psikologoa zure uh, ofizioa da, eta hainitza aipatzen da, osagarri mentala, COVID garai hauetan, joan den hastean ere, Olivier Berran osagarri ministroak errandu, uh, osagarri mentalari behar etzaiola aski kasu egiten, eta uain azkar bat, irugarren uaina jinen dela, Egan behar da ere bigarren konfinamendu edo etxialdia aldia dugula urteuntan, behaz zuretako ere eh, importanta da ipatzea osagarri eh, mentala, mementu Bai, biziki importanta da. Artako, be, mil esker, ez? Unat eh, diteko mentura hori eskaintzia, zenta, uh, ene ustez, biziki importanta hortaz mintzatzia, zenta, bai, zaila da eta bai zailo da, oai, bigarren uhain hori, zenta behar bai zaiten alda, nik ez ditut denak e, e, ezagutzen, arrozoin guztiak, biztanda ezetz, banan somatzuk bai. Eta eran nahi da, lehenbiziko uhaina arribatu delaik, denak elgarrekin, nahi ginen borroka egin, eta nahi ginen ez ginakin egiazki ze pasatuko zen, baina nala zerbait bazen denen ingurian, denak elgarrekin zerbait egitea, elgartasun hori bazen, eta mm, alnitz jendiak pentsatu ute, alnitz eh, gauzak egitea, gauzen soportatzeko, konfinamendu hori atxikitzeko, elgarrekin eta holako gauza atzu. Eta gero, bon, konfinamendua gelditu delaik, hor, Bistanda denak, eh, bon, nik ere psikologisa zenta ospitalian ere lan egiten dut, psikologisa, maternitatean eta neonatologian, banan ere joaiteniz uh, eh, laguntzerat, angea COVID, eta anitz gauza kusititut han. Eta eh, lehenbiziko huaina pasotuta oartu tira ospitalian ere anitz depresio baziela, anitz e, kolpe txarrak hemen datutiela azkar. Eta guai, bigarren guaina aldu da, ordeon denak badakiu ze gertatzen den. Obekio ezautzen dugu, eh, ze pasatzen den, baina nola ezan, paradox hori da, Horren ezagutzia, anksietez dakit nola ezan hori eh, eskoraz, baina eh, zainetan zartzen dira jendeak gehiago. Zenta, uh, luzaz eta hori hortaz berda kasuman, berda harrapatu nola atxiki esperantza. Senta egun batez gauza horiek finituko tira, obekitzen eh, tira gauzak ere, jadanik pusinuat, haitira gauzak pausatzen pusinuat, baina behar da pantsatu egun batez gauzak uh, finituko tiela eta artian behar da eh, kolpia atxiki. Hori da zaitasuna, zenta denak pusinuat akitia dira jendiak eta eran nahi du somatzuk azkarro diela, somatzuk ahullo eta hori ez gira denak berdina sifre bat aintzinatua da, eh? irailetik eh, azaro astapenerat, adibidez, depresioan diren jende kopurua doblatu da. Doblatu, bai. bila betez. Nor dira depresioan sartzen diren jende horiek? Bada perfil bat edo e, eh, bala da? Nola erran, ahulak, zielaik, jadanik, hor, gehiago gauzak ateratzen dira. Zenta uh, jende azkarrak ere bere burian azkarrak zienak gehio akitia dira, ordeon egan nahi du diendiak diadanik ahulo ziela, edo mementu txar batzutan diadanik hor, edo, edo diadanik uh, akitiak, edo diadanik kolpatiak, edo diadanik uh, ahulo, hori emendatzen nahi da. Hortaz behar da zinez kasuman, zenta jende horiek ez dira beti oartzen nola gaizki diren. Ordion nik nahi nuke beti betinik nik pentsatzen dut mintzatzia salbatzen dela. Ber dela mintzatu salbatzeko, ber dela ez da alge izan behar. Behar dira gauzak, behar dira ebe enoatzen niz edo beldur niz, ento biziki triste niz, edo biziki eh, trakatzen nu gauza horiek edo zainetan zartzen niz, eta ez dutun xaloiten, ez dutun xaljaten, beti hori pentsatzen dut, hor gauza batzu ere, adibidez, telebista horiek, kasuman behar da telebistari, bada baino ba, erten aldute, BFM tele hori, egun pasatzen duzu laiko horretaz, biziki, kal kalte egiten du. Obe obeda, gure irratxek ikuntzutia egun guzia, be, musikaikin, alegra gauzatzu, me, irri zain izpuxinuan, baina zinezki egia da. Telebista horiek egun guzia soitia kalte egiten du. Obeda zinez telebista horiek bertida hil, bertida um, joan promenatzeat, hairian hartzeat, behar da uh, eh, diendia deitu, behar da atxiki lotura, behartira gauza horiek, bon, nahikari gutio berba bada, manan alaike berda perba pusinua bortxatu, manan berda mintzatu, berda elgartatu, berda uh, eh, erran zepasatzen den eta emozio horiek bertira bartekatu. Erraiten duzu berdela elgarretaratu, benen mementoan, ez da posible, badira anez jende bakarrik bizi direnak, aipatzen dira ere gazteak eh, estudianteak eh, etxean bakarrik direnak eh, klaseak etxetik eta horiek ere hainitz sufritzen dutela. Ara bakartasuna da eh, zailena bizitzeko eh, konfinamendu hontan. Ez dakit zailena denetz, baina egia da horrek ere ekartzen diila gauzak gehiago. Bon, untsa pentsatzen malimatira gauzak, behar da kasuman ere ez sobera zapatzea horren gainean zenta behar da pentsatu, gure aitame, gure aitatxik, gure erbasuek, zautu ute gerla eta gerla demora bazelaik sotuan sartzen dire, ziren, baina bombak bazien bere burian gainean, hala, eh, denak badugu mengo gerla, gernikak zepasatu den, eta holako ahengura alimaliak bazien demora horietan, eta zautu ute jende horiek ere gero eh, la fiebre espanol, eta anitz gauza hola eh, pasatu dira. Nainuke alaike ejan, ere teknologio eh, moderna atzu, telefonoz, ordinatoraz, le tablet eta holako gauza atzu, alaike batira eta egiten alda gauza goxua korriekin ez da behar hori ahantzi. Baina ala, gure aitamekin eta jende xarrekin eh, behar da lotura atxiki, Bon, kasuman behar da, ez da behar joan e, egiezki kustera behar ba, edo urrundik eh, kasuman behar da, banan alaike batida anitz eh, molde uh, lotura horren atxikitzeko, eta hori ez da behar, eh, ez da behar galdu. Bigarren konfinamendua dugu urteuntan, urte ikusiko ondoko egunetan libratze tipi bat badenik edo, baina bon, ongi ulertu dugu, uh, eritasun horrekin bizi behar duguna onaino zonbait denboraz, Hala, horrek ere, pixka bat, eh, jendea uzkurtzen du, uh, noiz arte, etorkizuna ere, behar bada ez ikusten, behar den bezala, gazteek adibidez, edo guraso batzuek beren aurrentzat, ahangura dira, ze etorkizun duten eh, ondoko urteetan? Ba, hori, biztanda beste zailtasun bat dela, banan alaike, esperantza atxiki behar da, zenta Eni ustez, eh, eh vakzen hori arribatuko delaik esperantza gehiago ekartzen du. Bizik ezaila darola bizitzia, ebe ez gira behar ba untsa prestatiak hortaz, ebe hola da, baina behar da elgarrekin mintzatu eta behar dira ahunt eleak pausatu horren gainean zenta emozione horiek bakotsak atxikitzen balimadu bere barnean, ebe burrasuen dako ez da goxo, ez da hon, baina aurren dako ere ez da hon, zenta senditzen dute zait badela, tantzionea hori senditzen dute, ordeon obeda aipatzia, obeda eh, ertia, e, eh, ebe gauzak kakasten eh, kakastengarriat irazomat aldiz, eta hola ez gira joiten ahal, jantia e, otioa eta txin kustea nola nahi dugun, lan kasuman bertira ikan, ez sobera nola ikan hilundu zenta aurrak ere behar dute esperantza, benan burrasuak ere behar dute esperantza, behar da egun batez gauzak obetuko diela, eh, diela, hori behar da pentsatu azkar, eta artian behar dela eh, kuraia harrapatu, atxiki gure artean. Mintzatu behar da, errandu zu, eh, nola egin behar da? Zer dira tresnak eh, eta badirea aski, batira numero batzu, eh, deitzen alda batira numero batzu, nazional mailan, batira hemen ere baionako ospitaliak ezagitu numeroa, gau guzia telefonatzen alda. Somataldiz, aldiz, jendiak eh, ahulatiela edo biziki gaizki edo biziki akiteak bere burian barnean, ebe gauaz ez dute lointen, eta zezangoaz la, eh, eldutira gauaz, ordean biontan, iruntan, hor ez da behar horrekin egon. Ebe bere telefona hartzen alda, e, eh, telefonatzen alda, beste eskualdean batira jendiak psikologoak, eh, tira, behar da... Eh, ba, profesionalak dira, ba, eh, Profesionalak dira, bat, beti hartako, eh, behar tira telefona horiek atxiki, eta uh, ere, bat tira, psikolo batzu uh, erri guzietan, eh, eta bat tira gehiota gehiago, eta gehiota gehiago aixio da, hen eh, kustea joaitia. Telefona zenbaki bat emanen dugu, eh, behar bada, prefeturak emaiten duena, zenta bortizkeria uh, guzien kontrakoa da, zero bos-bos behatzi, berroita emeletzi, berroita berroita laul, berroita bat, ogoita amak, hori beraz euskal egiaren zat. Bai. Bilesker, anik hondai. zuri pentsika.